Bo, horreiniz, uh, eh, jendia inketzela alde batetik, eta beste batzu, sutsu. Eh, bilkura aniz bazen, eta anitzetan izan gira, jean luikin. Senditu ginoen zerbait kamiamen bazela, eta beharra bazela. Gio, erraiteko... Uh, eh, Nahasiak txela, ben nuen eta babi holak zen aizien langiliak nausia galdegin sartzisten eta uh, nola erain dut, sendikatean, beste sendikaten kontra joaiteko. eh? Bazen, eh, eta hori txemplu bezala maiten dut, baina bazen biziki gauza hola, eta jendia inket eta nahasi. Bo. Bon, guk zer, eh, bai, pentsaketak egiten gituen, eta emeki emeki, mena ez bere hala, eh? beste batzuk egi maitute segure gu bezala pentsatu zerbe behar zela kamiatu, hasi ginen emazte multxo bat, uh, elgarretaratzen, lehenik eh, informel, uh, elgarren ezautzeko, elgarren arrangurak, eta emeki emeki zerbait xutik ezartzeko. Bai, eh, pentsu dut, uh, ordean senitu ginuela bo, zela dena gain behera ginen, gora behar zela zerbait egin. Eta, bon, hola, eh, emeki emeki egin ginuen emazte diote, eta emazte diote, bon, entzatu ginen planin familial bat ezartzen, hauk zaintegi bat, baina eh, batez beste haitzen <laughs> egin, zeren eh, hautzen eh, orduko media antzienak, iten zuzten emazteak, emazte batzur, formazione bat eman, eta jo hauretaz okupatzeko etxen. Eta heier, bon, hori kolozien emazte batzu, eta nola dut uh, lanik ez zutena, lan galdia zutena, somaz egiten den bezala. Eta ordean eh, meriak erantzaukun, eh, bon, horiek lanik gabe izain Bon, hati geroztik egin da, ez <laughs> da aspaldi aski, baina azpagner ni ez joz egin adute hausain bat. Mm -hmm. Gio, eh, bon, emazten uh, buruz, eh, ordian hasi zen ere movimendu bat, uh, veil eta baudiko denbora biziki behanto, eh? Eta hor, bon, entzatu ginen planin familial bat, baina, bon, baionan bazen eta uh, herrian etzen uh, eh, holako enbeiaik. Mhm. Bai, eta gio, bon, berde moan ere bizik emazte baitzen halaik elan igabe, eta joste, josten ikasteko eta kurtso bat hasi ginen emaiten, bizpairu emaztek. Bon, euh, bakotxa problema bazuten, bas, bas eh? lanik abezenak, batzutela noazpeit... azpeit euh, Eh, moitu eta bon, hor, josteko hori hola, hola sutitu zen, hola jarri ginuen. Baina, eh, jo, bazuen, bazien, eh, nola gain dut, bon, jane kreken berbat bezala eta Israelen eta izan zen kolkozetan eta beste batzu nola gain dut emezan lanian ari eta hola eta hor horiek senditu dute gehiago, uh, ba, ginuen zeiten egiteko beharra. Mm-hmm.